מזמור פ"ח שיר מזמור לבני קורח, למנצח על מחלת לענות, משכיל להמן האזרחי. אדוני אלוהי ישועתי, יום צעקתי ולילה נגדך. תבוא לפניך תפילתי, הפה אוזנך לרינתי. כי שבעה ורעות נפשי, וחיי לשאול הגיעו. נחשבתי עם יורדבור, הייתי כגבר אין אייל, במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר, אשר לא זכרתם עוד, והמה מידך נגזרו. שתני בבור תחתיות, ומחשקים במצולות. עלי שמך חמתך. וכל משבריך עינית סלע. הרחקת מיודעי ממני, שתני תועבות למו, כלו ולא אצא. עיני דאבה מניעוני, קראתיך אדוני בכל יום, שיטחתי אליך כפי. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך סלע, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון, היוודע בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה. ואני אליך, אדוני, שיבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה, אדוני, תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? עני אני וגובע מנוער, נשאתי אמך אפונה. עלי עברו חרוניך, ביעותיך צימתתוני. סבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד. הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך.